وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجعوا خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 24 ga watan Sha'aban na shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da ashirin da biyu ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da sha hudu a yau ma dai gamu cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma masu sauraro kun aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa cikin lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku Sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma a cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshinmu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a yau ma dai cikin yardar allah muna tare da shi malaminmu a dr Sheik muhammad sani umar rijalemo babban malami a tsagayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke nan Kano domin amsa tambayar naku da za ku aiko kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akarmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda je muka fara magana a kan azumi ko azumin watan ramadan wanda muke fuskantar sa cikin kwanaki kaɗan masu zuwa insha Allah wanda muke fatan Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci da rai da lafiya kuma ya ba mu dama mu azumci wannan wata kuma ya ayyuka na ibada Allah ta'ala ya samu cikin karɓaɓɓu waɗanda yake gafarta musu a cikin wannan wata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun zo dangane da falalar wannan wata da kuma azumtar shi wannan wata na ramadan daga ciki akwai hadisin ramun nasa'i wanda abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbansa atakum ramadan shahrun mubarak farada Allah azza wa jalla alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim وتظل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكن شو سهبانسا وتر رمضان يازو مكو وتامي البركة تألا تعالى يا فرلان تامكو أزمي أتكنسا أتكنسا أكي بودا قوفو في السماء أكي قمري في قوفو في جهنمه ake kuma daure hatsabiban ko manyan hatsabiban shaidanu lillahi fihi lailatun a cikin sa Allah yana da wani dare khairu min alf shahr wanda yafi wata dubu alkhairi man hurima fi khairaha faqad hurim To wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare to wannan shi aka yi wa babbar asara Haka hakanan imamu muslim ya rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir manzo sallallahu alaihi wa alihi yace salloli biyar da juma'a zuwa wata juma'ar da ramadan zuwa wata ramadan din suna kankare laifuffukan da ke tsakaninsu da sharaɗin idan an nisanci manyan laifuka wannan kaɗan daga cikin abin da ya zo na falalar azumtar watan ramadan ga dukkan wani mai azumi a watan ramadan wajibi ne ya ainihin ladabtu da wasu ladubba ya yi ado da waɗannan ladubba daga cikin irin ladubban da ya kamata ya kula da su yayin da yake azumi akwai kula da sha'anin sahur wato yana da kyau mutum ya rika tashi ya yi sahur kuma yana da kyau ya rika jinkirta sahur ɗin saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim wanda suka ruwaito shi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu banda shi akwai hadisin al-maqdam radiyallahu anhu wanda imamu nasa'i ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi ghada'i suhur fa inna fihi fihi fa inna fa innahu huwa al-ghada'u fa innahu huwa al-ghada'u al-mubarak nabi sallallahu alaihi wa sallam yace na umarce ku da abincin sahur domin abinci ne mai albarka balma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wato cin abincin sahur ko shan wani abu na sahur kamar shi ne yake bambanci tsakanin azumin musulmi da azumin wanda ba musulmi ba kamar ahalul kitabi hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga amir ibn al radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitabi aklatu sahur wa aklatu sahar wato abin da yake bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine wannan abin da ake ci na sahur kuma abu ne mai kyau idan mutum zai yi sahur da dabino kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni'ima ni'ima sahurul mu'min at-tamr madalla da sahur na mu'mini idan ya zan wato dabino ne hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi daud ya kuma rawaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dan mutum bai samu dabino ba to sai ya sahur da abin da ya sawwaka amma dai kada ya ce zai fasa yin sahur ɗin gaba ɗaya domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin sahur Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sahur kulluhu baraka fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan mimma فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين annabi ya ce sahur dukkaninsa albarka ne don haka ku fasa yin sahur ko da kuwa da makwarwar ruwa ɗaya ce domin mala'iku suna salati ga waɗanda suke sahur hadisi ne wanda Imam ahmad ya ruwaito shi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu kuma daga cikin abin da sahabbai suka saba shine jinkirta sahur wato ba sa yin shi a farkon dare suna barin shi a ƙarƙashin dare kafin hudawar alfijar da lokaci kankani kamar yadda amur ibn maimun yake fada yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun fi kowa gaggauta bude baki amma kuma sun fi kowa jinkirta sahur haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda zaid bin sabit radiyallahu ta'ala anhu ya fada kamar yake cikin sahih bukhari da muslim zaid ibn sabit yake cewa tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah Mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan muka tashi muka tafi sallah sai aka tambayi zaid ibn sabit kam kana qadru ma bainahuma me ya zan gwargwadon tazarar lokaci tsakanin sahur ɗinku da sallah sai ya ce 50 aya Sai gurgudan yadda mutum zai karanta aya 50 abu na biyu da ya kamata mai azumi a cikin wannan wata ya ainihin ɗabi'antu da shi na ayyukan ƙwarai, shi ne kasa wato yawaita ayyukan alkhairi ya zama yana yawaita ayyukan alkhairi taimaka mabukata sadaka ga mabukata isa da alkhairi ga mutane musamman ma waɗanda suke da suke bukata waɗannan ayyuka ne da ake buƙatar musulmi ya zama yana da su a kowane lokaci amma idan lokacin ramadan ya zo to ya kamata ya fi wato ninninka aikin ya fi ainihin a ƙara ƙaimi akan irin waɗannan ayyuka kamar yadda abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril alaihi salam yalqahu kull laylatin fi ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama al-qur'an yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta ya fi kowa cikin mutane kyauta yace kuma lokacin da yafi kowane lokaci kyauta a cikinsu shine a lokacin ramadan yayin da jibril alaihi salam yake zuwa su haɗu yana suna bitar alkur'ani tare da shi a kowane dare har ramadan ainihin ya fita wato har watan ramadan ya wuce haka jibril yake saukowa suna bitar alkur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala annabi sallallahu alaihi wa ya fi kowa alkhairi sama da iskar da sama da sakakkiyar iska da ake shaka annabi sallallahu alaihi wa wasallam alkhairin sa yafi wannan wato iska gamewa ah, imamu ahmad a ya sama yake cewa la yusalu an shay'in illa ata babu abin da za a tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi face ya bayar a wannan lokaci kuma sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in fa qala la duk abin da za a tambaye shi to sai ya bayar abu na uku da ya kamata wanda yake azumi ko ya suke wannan wata ya kula da shi ya ɗabi'antu da shi ne alishti hadu fil ibadat ya zama da mutum ya zage kaimi ya ƙara kaimansa ya ƙara dagewa wajen bautar Allah daga kowace irin nau'i na bautar Allah daga sallah ne kiyamul laili ne sadaka ce karatun alkur'ani ne zikiri ne itikafi ne Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin ibada a cikin wannan wata sama da yadda yake a cikin kowane wata musamman ma a goma ta ƙarshe musamman ma a goma ta ƙarshe dan goma ta ƙarshe ta zo a sallallahu sai ya raye da wannan daren goma ya tayar da iyalansa ya ƙauracewa cewa wurin kwanciyarsa kamar yadda na da Aisha radiyallahu ta'ala ta ke gaya mana idan daren goma ya zo yakan ƙaura cewa wurin kwanciyarsa ya ta da iyalansa ya raye wannan dare abu na hudu amfani da asuwaki. aswaki yana daga cikin sunonin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kula da su kuma yake kwadaitar da al'ummarsa su rika kula da irin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aswaki idan ya tashi daga bacci kuma idan ya shiga gida kafin ya kwanta ban shiga ɗakinsa kafin ya kwanta abin abinda yake fara yi shi ne aswaki hakan lokacin da ya alwala yana aswaki hakan lokacin sallah yana aswaki shine yake cewa ma ana shauka ala ummati la amartuhum bis siwaki ma kulli salah wato ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba da a kowace sallah sai in na umarce su sun yi aswaki to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aswaku mataharatul lil fam lir lirabb wato aswaki abu ne da yake tsaftace baki kuma sannan yake jawo yardar ubangiji haka yana daga cikin abin da ya kamata mai azumi ya lura da shi ko ya ya zama yana yin sa ko da yana azumi shine ya rika yin asuwaki a kowane yanayi tsawon yana azumi ko baya azumi kuma babu laifi dan yayi azumi dan yana azumi yayi asuwaki ba zai ci karo kuma da wannan abu na manzo sallallahu alaihi da yake cewa la khalufu fami sa'i la khalufu fami sa'i mi atayyibu inda min rihil misk hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da da turaren almiski wannan ba zai ci karo da wannan ba a abdurrahman ibn ghanm wani daga cikin tabi'ai ne yake cewa ya tambayi mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin malaman sahabbai yake tambaye shi cewa zan iya yin aswaki ina azumi sai ya ce masa imana eh mana na'am zaka iya yi ce to zan iya yi da rana ma yace kwarai ko in kaga dama in ka ga dama ka yi da rana in ka ga dama ka yi da yamma sai ya ce to ai wasu mutane in yamma ta yi ba sa so su yi wato in yamma ta yi ba sa so su yi asuwaki sai ce da shi saboda mai sai ce saboda wai sun ce saboda annabi sallallahu alaihi ya ce la khalufu fa misaimi ba inda Allah min rashin misk wato hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren almiski sai mu'azib ibn jabal ya ce subhanallah subhanallah wato yi mamakin wannan fahimtar ta fahimta tasu shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya um, umarce su sai aswaki a kowane lokaci lokacin da ya umarce su kuma ya san cewa bakin mai azumi yana yin abin nan yana yin yana yin hamami koda ko yi aswakin to in har in har haka ne dan mai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umarce su su sa ma bakin nasu abinda zai doyi ba to wannan ba shine abinda ake bukata ba shi wannan abu ba wai doyin ake ba wai so ake wari ba kuma ta akai atsayabu inda Allah min rihil miski inda Allah a gurin Allah ba wai so ake kai mutane su rika jin warin bakin ka ba matukar dai kana wato azumi to bakinka kanshi yake a gurin ubangiji mu'az ibn jabal yake cewa ma kana billazi ya'muruhum an yuntinu afwahihim amdan annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su su zubar bakin su yi doyi da gangan ba ma fi zalika min alkhair shay ci ba wani alkhairi cikin yin hakan bal fihi shar ce baki mutum ma ya bar bakin sa yana wari ba sharri ne illa man ibtuliya bi bala'i la yajidu minhu buddan sai wanda aka jarraba ya kasance shi ko da yaushe bakin sawari yake ba yadda zai yi to wannan wani abu ne kuma da yake kamar na larura don haka mutum yadda yake azumi zai iya zai iya zai iya yin asuwaki kuma wannan ba zai ci karo da wancan fahimta ta ta misali misa'imi a tebu inda Allah min rihil miski ba wannan magana ta mu'azz bin jabal magana ce ingantacciya tana cikin al-mu'jam kabir na tabarani isnadin ta mai kyau ne kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata cikin littafin at-talkhis sannan abu na biyar ya kamata mai azumi ya guje wa dukkan wani abin da yake ya ci karo da manufa da hikimar da ta sa aka shir'anta azumi Allah ta'ala ya shir'anta azumi kamar yadda ya ce la'allakum tattaquna don ku samu takawa da haka duk abin da zai ci karo da takawa zai ci karo da tsoron Allah ya ci karo da abin da Allah ta'ala yake so to wajibi ne mai azumi ya bar shi abu ne da wajibi mutum musulmi ya bar abu inda ya ci karo da tsoron Allah ballantana kuma yana mai azumi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa siyamu min al-akli wash-shurb inma siyamu min al-lagwi war-raff fa in sabaka ahadun aw jahila alayka faltaqul inni sa'im inni sa'im annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azumi ba wai kawai shine mutum ya fasa ci da sha ba ko ya daina ci ya daina sha shi ne kawai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a azumi shine mutum ya kame bakinsa daga yasasshiyar magana ya kame bakinsa daga ainihin maganganu rashin ladabi yace idan mutum kuma ya nemi ya neme ka da fada ko zage ka ko yayi maka wauta annabi ya ce to kace da shi ina azumi ina azumi ina azumi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar cewa ba kawai ka daina ci da sha shine azumi ba a'a kame bakinka daga mummunar magana ka kame bakinka daga ainihin zage-zage da maganganu na batsa ko da cin mutuncin mutane ko ka ainihin ka kame bakinka daga ƙarya saboda ka wajibi ne mutane su san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da ainihin bai bar ƙarya ba bai bar faɗa ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba to Allah bai da wata buƙatar dan ya bar abincinsa ko abin shansa hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wato sau da yawa kan samu mai azumi ba shi da wani abu na lada a cikin sa sai yunwa sau da yawa kuma za a sami azumi wanda ba shi da wani abu na lada a cikin azuminsa ba wato mai tsaiwar dare ba shi da lada a cikin tsaiwar darensa sai ainihin rashin bacci kawai abu na shida wajibi ne mai azumi ya rika gaggauta ko kuma ce musahabi ne mai azumi ya rika gaggauta wato buɗe baki wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya dabbaka ta a aikace kuma ya ainihin kirawo su zuwa gare ta na bina cewa la zalun nasu bai khairin ma'ajiyar fitr wato mutane ba za su gushe ba suna samun alkhairi matukar dai sun gaggauta buɗe baki kuma yana daga cikin abin da yake bambanci tsakanin azumin wannan al'umma da kuma azumin nasara waɗanda suke jinkirta suke jinkirta buɗe baki da zarar rana ta faɗi to shikenan azumin mutum ya zo ƙarshe a sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza iza adbara al-shams min hahuna wa aqbala al-layl min hahuna faqad aftara as-sa'im idan yi rana ta tabba da baya daga nan dare ya gabato daga nan to shi kenan azumin mutum ya zo ƙarshe saboda aka wajibi ne mutum ya san da wannan ba wai duhu ake bukata ba ba kuma wai lalle sai an ji kiran sallah ba matukar dai akwai yadda za a iya fahimci cewa rana ta faɗi to a wannan lokacin dole ne a aji azumi ko ma kaji ba lokacin da ya yi to shi kenan wasu na kamar sai in duhu ya yi kamar ladansu ya fi cika sosai a matukar dai rana ta faɗi shi kenan lokacin azumi ya zo ƙarshe allah ta'ala ya ba mu dacewa tamin samanin malala ta tambayar mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga abu yazid musa wanda ke tambayar cewa shi ya halatta mace ta shiga makabarta domin yin ziyara eh bai haramta mace ta yi ziyara ta je ziyara kabari ba aisha radiyallahu ta'ala hata tana tambayar annabi sallallahu alaihi idan ta je ziyarar kabari mai za ci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata abin da za ta ci in ta je ta yi wa mamata addu'a salamu alaikum ahlid diyar قوما من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية kaga da a ce mace ba ta ziyarar kabari a nufisar salama zai tsawatar mata ko ya sanar da ita allah kalla ya zaya mata cewa a ita kuma ta mai za ku je ku a kabari ai ba a da ku je ziyarar kabari a saboda ka sai a sallallahu alaihi ya gaya mata abin da za ta faɗa sannan annabi sallallahu alaihi ya wuce ya samu wata mace a kusa da wani kabari tana ta kuka a sallallahu alaihi ya ce da ita inna masabru inda sadmatul ula ana yin haƙuri lokacin da musiba da farko ta samu mutum to musiba tun da take sabuwarta to anan da ake gane mutumin da yake da haƙuri don yadda za ga jurewarsa da daurewarsa da tahammulinsa game da wannan musiba wannan mata da ta ji wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce dan dai ba kai abin ya sama ba don lokacin ba ta san annabi bane kaga dai kawai mutum yana ce mata ai ke lokacin da musiba take sabuwa a nan lokacin ake gane haƙuri mai haƙuri sai ai dan ba sai abin ya faru a kansa ba sai bayan ya wuce sai aka ce mata manzo Allah ne fa sai hankalin ta tashi ta je tana ba shi uzuri cewa ba ta gane shi bane kaga da annabi sallallahu alaihi ya hana mace ta ziyarci kabari sai cike ya me kake ma ziyarar kabari ai ba a yadda kuje makabarta ba hadisin da yake cewa la'anallahu za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari da wannan lafazin bai inganta ba lafazin da yake ingantacce shine la'ana Allahu zawwaratul qubur zawwarat kuma lafazi ne da yake nuna yawaita yawai wato zuwa makabarta akai-akai wannan shine abin da annabi ya hana mata ko mace ta rika zuwa makabarta akai-akai da ta tashi bini-bini to galibi in kaga haka to akan je ayi abin da bai dace ba nan a gurin haka matan da take yawan kai kawo a makabarta gobe ta ji jibi ta ji yau ta ji gobe ta ji wannan tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi aka hana amma ba ziyara ba ziyara a wata a wata biyu a wata uku zai sau daya wannan ba a cewa ba a cewa haramun ne saboda haka magana mafi rinjaye shine ya halatta mace ta ziyarci kabari kamar da namiji yake ziyara ila iyaka dai ta kiyaye abin da bai kamata ta je ta yi a makabarta ba kada ta je ta rusa kuka daga kabarin wani nata mahaifinta ko mahaifiyarta ko babanta ko dan uwanta maimakon ta yi musu addu'a kuma ta ta rusa kuka ko ta je ta ce za ta yi wani abin da yake shirka ne da Allah ce za ta je ta roki wani wanda yake cikin kabari ko ta je tana nuna kai koke A wanda yake kwanci a kabari cewa kabanmu mu gashi ne yanzu ba ci ba sha gashi nan kayi kaza kayi kaza nukunta nema wajen Allah to wannan shi aka haramta sai sakon ramadan imam wanda shi kuma yake tambayar mana nawa ya kamata mutum ya tuna da mutuwa a kullum a ba wani adadi in za ka iya tuna da ita kullum wannan daidai ne za ka iya tuna sau goma sau ashirin wannan daidai ne za ka zama koyaushe ma cikin tunanin ta daidai ne amma dai ba wani adadi da aka ce ga wani adadi na musamman wanda ake so ka tuna mutuwa a haka yanan bashir maso kano yake cewa malami ne hukuncin bari da bashin filaye amma a yi ƙari akan asalin kudin filin saboda ba a lokaci ɗaya za a biya ba daidai yake da ba da bashin kowane abu da farashin da ya fi farashinsa na kuɗi hannu ah, mun sha magana akan wannan cewa ba laifi kayanka ne in ka ce ka sayar da shi a kaza fili ne ka ce ka sayo za a iya sayan shi miliyan ɗaya ka ce ka miliyan a gashi nan ka ba mutum bashi ya baka miliyan da dari daya ko miliyan da dari biyu wannan babu wani abaci. ce sai sakon gali yusuf muhammadu da ke ne hukuncin wankan juma'a a musulunci kuma shan rashin yin wankan yana shafar sallar juma'ar to jumhur wato mafi yawancin malamai suna cewa sunna ce wankan juma'a wasu ce sunna mu'akkada wato sunna ce mai karfi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim hadith Abu Sa'id al-Khudri wanda cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani wanda ya balaga to wajibi suka ce kalmar wajibi anan tana nufin sunna mu'akkada tana nufin wato sunna ce mai ƙarfi mai ƙarfi gobe da sa suka fassara wa wujub a nan da sunna mai ƙarfi suka ce saboda akwai hadisun da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin samura na annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man iktasala yawm aljum'ati fa biha wa ni'mat wa man tawadda yawm aljum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal wanda yayi wanka ranar juma'a to madalla wanda ya alwala ranar juma'a to ba dalla da alwalarsa wanda kuma ya yi wanka to wankan su yafi sannan da hadisin da yake cewa man tawadda yawmal juma'ati thumma dhahaba ila al-masjid wa salla wa ma kutiba lahu wa ansata lil imami hatta yafruq wa fira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma taqaddama min dhanbihi cewa wanda duk ya alwala ranar juma'a ya je masallaci ya sallaci abin da ya sallata na ranar juma'a na abin da ya sallata na nafila sannan ya zauna ya saurari liman za a gafarta masa ma bainar juma'a ta ilar juma'a wa fadlu ta ayyan za a gafarta masa juma'a tsakanin juma'a da kuma karin kwana uku to suka ce anan an ce man tawadda kaga ya nuna kenan ana iya zuwa sallar juma'a da alwala wannan shine hujjar jumhur wato da yawa daga cikin malamai akan cewa wankan juma'a ba wajibi ne amma kuma sunna ce mai karfi wasu kuma daga cikin malamai suna ganin kan juma'a wajibi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibun saboda kalmar wajibun kowaye daga cikin mu ya faɗi kalmar wajibun za a mata fahimta ne da cewa yana nufin wajibci yana nufin wajibci suka ce hadisin samura kuma akwai jayayya akan ingancin sa kuma wancan hadisi yana cikin sahihaini hadisin samura kuma yana cikin sunan tirmidhi da wani sa saka wancan ya fi inganci ta fuskar isnadi sannan wannan hadisin abin nan ne a hassanul basiri ne an samura hassanul basiri kuma ana cewa bai ji wani abu daga wajen samura wasu hadisul aqiqa wato hadisin hadisin dabbar suna da dai maganganu na malamai da yawa dangane da wannan hadisi wancan kuma man tawabba a yawmal juma'a suka ce akwai da ta zo manik ta sala saboda ka an samu saɓanin lafazi wannan lafazin manik ta sala shi zai fi dacewa saboda waccan ruwaya ala ayi hal ko ba komai ba dai mutum ya zama ya tsabtace jikinsa ya yi kwalliya ya sa turare ya shiga cikin jama'a ba yana wari ba ko yana hamami wanda wannan zai cutar da sauran mutane kasancewa ranar Juma za ka shiga cikin mutane ne za ka zauna cikin yan uwanka to ya kamata ka je cikin wani yanayi da ba za su damu ba za ka takura su ba wani hamami ko wari ba zai rika tashi a jikinka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala min man akala man akala as-sawma aw al-basal aw al-qurras fala yaqrabanna musallana fa inna al-mala'ikata tata'azza mimma yatata'azza mimma yata'azza minhu banu adam nasallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci albasa ko ko tafarnuwa ko lawashi to kada ya matso kada ya zo masallacinmu saboda mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi haka kaga ashe ba a san ka zo masallaci da wani abu wanda yake a jikinka wanda wato jikinka yana yana ainihin wari ko da wani rishi dai da zai tayar da hankalin mutane ka wanka ka sa turare wannan abu ne wanda yake sunna ta ranar juma'a shi yasa zuwa cikin hadisin abu sa'id wa an yatatayyab wa an yastak wato ya yi sa turare kuma ya asuwaki, wato ya gyara bakinsa ya sa turare sannan ya ta masallaci haka wannan wani abu ne wanda koda ba a ce wajibi ba ne mutum zai ji cewa eh akwai bukatar haka musamman ma ga inda zai je ko musamman ma ga maganganu na ma'aiki salari salama da yake nuna cewa kakka zo jikinka yana wari ko ka ci wani abu mai wari koda ko abin musulunci ya halatta kai amfani da shi matukar ka ce shi to tsaya ka tsaftace jikinka kafin ka zo wankan juma'a ba shine ba wai sharadi ne na ingancin sallah ba ta yadda in baka yi wankan juma'a ba sallah ka ba ta yi ba a'a wanda duk zai je juma'a ana son wanka wannan wani abu ne daban wanda suka ce wajibi ne ga mutumin da bai yi wanka bai tafi sallar juma'a yayi laifi yayi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah ya nemi Allah ya yafe masa kuma kada ya saki amma sallarsa da zai yi a wannan ranar kuma tana nan ta yi sallar juma'a ba sharaɗi wato wankan juma'a ba sharaɗi ba ne na ingancin sallar shi yasa wasu suke cewa wankan ana buƙatar sani don zuwa sallar wasu kuma su ce ana buƙatar sani a yi nan amma dai masu cewa ana buƙatar sani don zuwa sallar ɗin ya fi magana su tafi ƙarfi amma ba sharaɗi ba ne hmm. sai sakon bashir ya gama wanda ke cewa malami ne hukuncin matar da ke tambayar mijinta ya sake ta to mata da bai mijin sai sake ta babu wani dalili wato ba ba ba wani abu tai ba wani abu yayi mata ba ba kuma wani abu a ainihin ta gani ba wanda ya shafi addinin ta ko addinin zamantakewa shi da ita ba kuma hakkin haƙƙinta yake tauye mata ba haka kawai saboda fitina ta ce kawai sai ba ta takarda ko wani ya hore mata kunne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin آه، كتب الخمسة أمبنى نسائي لو صلى الله عليه وسلم أن أتشوى أي امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة دم تد ذات, ذات تنبي مجن تنسكي حديث أن أتشوى أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة دم تد ذات تنبي مجن تنسكي يبات تكدا وتوسكيتا ba tare da wani dalili ba min gairi ma ba'asin ba tare da wani dalili ba ba sidi ba sadada sallallahu alaihi wasallam ce fa haramun alaiha aljanna to wannan aljanna ta haramta akanta wato fa haramun alaiha ra'ihatul janna wato hatta kanshin aljanna ya haramta ba ta ta shaki hatta kanshin aljanna ba za shi abu ne mai hadari kwarai da gaske mace tana zaune lafiya da mijinta ba ba wani dalili bai cutar da ita ba ba wani abu da ta gano da zai ta ci ko ta tibire ta ce sai ya ba ta takardarta sai ya sake ta wannan haramun ne sai sakon nasir muhammad wanda ke cewa menene ingancin hadisin da ke cewa man ni ba da mauti faka annama ni fi hayati hadisi ne maudu'i hadisi ne bara gurbi bai inganta ba kamar yadda yake cikin littafin abu afana okaili ya kawo shi ke cewa hadisin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba duk hadisan da suka zo da wannan siga cewa wanda ya ziyarce ni bayan rasuwa ta kamar ya ziyarce ni ina da rai in haka ne sahabbai ba su kare ba kenan duk wanda ya je inda har yadda ya ziyarce shi yana da bayan rasuwarsa kamar wanda ya ziyarce shi ne ya da rai a rike nan wanda ya ziyarci annabi yana da sahabi sunan shi a rike nan wannan ma sahabi ne ala ayi halin isnadin su ma bai inganta ba dukkanin su hadisai ne kamar yadda malamai suka faɗa hadisai ne wanda suke mawdu'ai hmm. sai ibrahim dan dalama wanda ke cewa shi ya halatta a yi wa mutum allura a lokacin da yake azumi allura ba ta warware azumi don an yi wa mutum allura ba ta warware azumi abinda dai wasu malamai suka ce ba za a yi masa ba allurar ciyarwa akwai allurar da abinci ce ce to in har aka yi masa allurar abinci ya ji shi kawai kwakoshe ce to wadda ya saba makasudin kuma azumi makasudin azumi shi ne wannan yunwar da za ka ci har ma ta tuna maka da yadda marasa shi suke zama ba ci wani lokaci ba shi na tsawon lokaci to in kai har kana da hali da kawai za ka rika ka kanka allura ka ji ka kako shi damdam kaga wannan ya zama na makasudin azumin gaba ɗaya ka rushe shi to wannan allura suka ce ba ta halatta ba kuma za ta lalata azumin amma allura haka ta ba shi da lafiya a masa alluran malaria misali wannan ba wani ba komai ba za ta lalata masa ajiye tunan yake cewa malam nayi bakantan cewa idan Allah ya biya min wata bukata ta zan ba da gudunmuwar naira dubu ashirin ga masu da'awa sai kuma Allah ya biya min bukata na dauki kudin zan bayar sai makoci na zo min da matsalanciyar bukata sai dauki wannan kudin na bashi shin ya matsayin wannan bakancin da na yi ka ce za ka ba masu da'awa masu da'awa ma'ana su yi aikin da'awa su zuba mai a mota misali ko su sai littafai ko su in wannan kake nufi kuma ka ba ma wani wanda zai je biya wasu bukatunsa na gida na ci da sha wannan baka yi baka cika bakancin ka ba ka yi bakance kudin da yi bakance zaka bayar wani abu ya taso kawar da su saboda ka bakancen ka yana nan amma in kayi yi bakance ne akan zaka ka ba su su ba wa irin waɗannan mutanen wato ka yi bakance za ba da waɗannan dubu ɗari don a masu da'awa don su taimaka mabukata da su sai kuma mabukacin ya zo da kansa ka taimaka masa da shi babu wani abu ka amma in ka ba su ne don su yi aikin da'awar da shi misali suna bukatar kuɗin mai za su shiga ƙauyuka ko za su tafi masu garuruwa suna bukatar su sayi misali loudspeaker suna buƙatar sayan littattafai kaga wannan bai shafi taimaka wani mutum ɗaya ba ko mutum biyu to maimakon ka ba su kuɗin su yi wannan wanda shine ka sai ka ɗauka ka ba wani mutum guda ɗaya wanda ya ce maka tana asibiti ba ta lafiya tana buƙatar mata aiki baya da kuɗi ka ɗauka ka bashi to wannan ka taimaka mishi kana da ladan wannan shi kuma wancan bashin yana nan a wuyan ka duk sanda ka sake samun kuɗi sai ka biya wancan bashin da yake kankana na bakanci sai sako da ya zo daga wata baiwa na take cewa matar da ta fahimci cewa mijinta baya sallah kuma ga shan giya shin ya halatta ta ci gaba da zaman aure da shi to mun sha faɗa sallah barin ta hadari ne wato barin sallah duk wanda zai tozarta sallah to komai ma na addinin sa zai tozarta ce salatu amududdin amududdin man ha faqad aqama ad-din wa imaduddin man ha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima adiya sallah ginshikin addini ne duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addininsa wanda duk ya tozarta sallah to kowane abu ma da ba sallah ba sai ya lalata shi saboda hatta zamantakewar auren ma ba zai ta mai kyau ba ta zamantakewar sa da matarsa ba zai kula da haƙƙin ta mutum da har ya tozarta haƙƙin Allah ya tozarta haƙƙin sallah kuma wanda zai ya zama baya sallah tarikus salati ne malamai tattauna suka yi kai a junansu game da shi shin wannan musulmi ne ko ko ya bar musulunci wasu da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suka tafi akan cewa wannan yabon musulunci wasu kuma daga cikin malamai suka tafi akan cewa musulmi ne amma babban fasiki ne wato ne abin nan ne fasiki ne da kabira to kaga uh, mutumin da za a zauna ana tattaunawa shin ma musulmi ne ko musulmi yana cikin hadari yana cikin babban hadari wato aikinsa har ya kai gabar da wasu suna ganin ma ya bar musulunci wasu suna ganin ya kusa barin musulunci amma bai bari ba kaga akwai akwai hadari sannan abin da ake so albarka ta rayuwa sallah tana daga cikin abin da take haifar da albarka a rayuwar mutum tana daga cikin abin da take haifar da albarka Allah ta'ala na cewa Allah ta'ala na cewa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wato ka yi umarci ka umarni ka umarci iyalanka da su tsaya su yi sallah kuma ka yi haƙuri ka jure kan yin sallah ba za mu tambaye ka wani arziki ta ɓangaren ka ba mu ne za mu azarta ka ma'ana duk in ka kula da sallah gidanka aka kula da sallah to za ka samu arziki za mu ciyar da kai za mu shayar da kai za mu kula da arzikinka sallah tana daga cikin abin da suke kiyaye mutum albarkar rayuwa saboda aka bazin sallah abu shakka abu ne mai hadari kuma wanda aka ce ya umarci 'ya'yansa ɗansa ɗan shekara bakwai da sallah in suka kai goma ma a dake su akan sallah to wanda shi baya yi ina maganar ya umarci wani ko ya daki wani akan sa saboda akwai hadari shi yasa wasu malamai ba sa ainihin ta baba wajen cewa duk matar da mijinta ya zama tarikus salati ne baya sallah to zama da shi ba daidai bane to kuma sannan gashin giya da bayan ta ce baya sallah kuma gashi mashayin giya ne. A ga wannan bala'i akan bala'i kenan Allah ya sauke amin sai sakon madiyon da ke tambayar shi akwai wata falala ne cikin yin aski kwalkwabo a ba wata falala da aka ce wanda ya aski kwalkwabo ya fi wanda bai aski kwalkwabo wanda ya kwaskwas a Ah, wanda bai aske duka ba masu abin nan inda ya fi falala wurin aikin hajji ko umara saboda shi karan kansa aske kwalkwabo ɗin a wannan gurin ibada ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa masu kwalkwabo addu'a kashi uku waɗanda kuma suka yi sai ya musu addu'a kashi ɗaya to anan kwalkwabo ya fi lada amma haka kawai a zamantakewa in dai ba mutum ya kasance idan ya bar sumar ba baya kula da ita in ya zama in ya bar sumar yana barin cikin kazanta da datti baya kula da ita to wannan kwalkwabo haƙƙinsa ya fi ya fi lada da ya zauna da datti da kazanta gara ya kwalkwabo amma kwalkwabo a karan kansa wasu ma daga cikin malamai ba masa sansa sai ba ba ba ba su yadda ba kuma mutum ya yi kwalkwabo da sunan ibada ba a hajji ba ba umara ba wani laifi ne ma su malamai sun lissafa shi cikin bid'a mutum ya mai da kwalkwabo addini shi in kai kwalkwabo kana da lada in ba kai kwalkwabo ba ka bar lada to wannan laifi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ta khawarij daga cikin sifofin da ya ba sai ce sima hum tahliq yana yana daga cikin wato alamar su kwalkwabo to kwalkwabo din ba za a ce haramun bane amma kada a mai da shi ibada a lokacin da ba hajji ba ba umara ba shi yasa wasu malamai suka ce kwalkwabo iri uku ne akwai kwalkwabo na ibada akwai kwalkwabo na haramu akwai kwalkwabo kuma na al'ada kwalkwabo na ibada shi ne wanda za ka yi lokacin hajji ko umara tun ya zama hajjinsa ko ya gama umaransa aka ce ya aske kansa akwai kwalkwabo na bida'a na haramun shine mutum wanda zai kwalkwabo saboda yana jin cewa zai samu wani lada to wannan haramun ne ba hajji ba ba umara ba kuma sai na al'ada shine kawai dai mutum yana son ya ji kansa sai yau haka baya son ya rika jin kansa da nauyi nauyi kawai su zai rika yin kwalkwaban sa to wannan al'adance ba laifi bai to wannan kwalkwabo haka haka hukuncin sa yake sai sakon jamilu daurawa yake cewa ya matsayin sallar wanda ya yi sallama kafin ya tayya idan da idan da bisa kuskure ne ya manta sai ya dawo ya tahiyar in so sai ya sujada ba'adi idan mantawa waye. idan kuma da gangan kawai ya gaba sai ya tahiya ba to bai sallarsa ba ta yi ba sallarsa ba ta ci gaba don haka ba ta yi ba masu tahiya ta biyu a sallar rukuni sai sakon muhammad musa wanda ke cewa ya matsayin 'ya'yan kafirai da suka mutu kafin su balaga to an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama a abin nan game da su a wani lokaci sai ce Allahu alam makano a milin tambaye shi cewa yaya hukuncin waɗanda suke kafirai ƴaƴan kafirai da suka mutu wasu balaga ba annabi ce to Allah shi yafi sanin me za su yi da sun balaga za su yi musulunci ne ko za su yi kafirci ne don haka bisa ga ilimin Allah zai musu hukunci wanda ya san cewa inda ma ya bar shi kafircin zai yi to sai ya masa hukuncin kafirai wanda kuma ya san in ya bar zai shi musulunci zai sa abin nan na akwai akwai kuma maganar cewa waɗanda suka mutu yara ƙanana wanda suka mutu ah, ba musulmi ba wannan suna cikin waɗanda za a jarraba su al-mumtahanun wanda zai musu jarrabawa wanda yake jarrabawa kenan Allah ta'ala ci shi zai shiga wuta wanda zai yi wa Allah da'a a duniya to zai nufi wutar ga dangadan kama hanya zai shiga wanda kuma zai wa Allah da'a a duniya ba zai ce ya zai shiga wuta shi ba zai shiga ba to ka gani anan ma na umarce ka baki da baki ba kai ba bare kuma da a ce aiko da manzanni akai kaga ba za ka yi ba kenan to wannan jaraba wanda ya ci jaraba ya tafi aljanna wanda bai ci jaraba kuma ya abin nan ya tafi abin nan ya tafi wuta tunan take tambayar suna wanatu yana da asali a addini wallahi ban san shi ba ban san ban san ma ne me yake nufi ba don ba dan larabci ba ma ni ba ma san a larabci ba ina za ka sashi ba sai mista bayinuwa usman wanda yake cewa malam a yi mana karin bayani akan umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz ɗaya ne daga cikin halifofi na daular banu umayya kuma wanda ya shahara da adalcinsa da ibadarsa da zuhudinsa da kawaicinsa da tsoron allah ah, umar ibn abdulaziz babansa abdulaziz ibn marwan ibn al-hakam ɗaya daga cikin kusoshi na gidan banu umayya shi kuma umar ibn abdulaziz mahaifiyarsa jika ce take ga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu saboda ita ce ummu asim bintu asim ibn umar ibn al-khattab saboda ka jika ce ga umar dan khattab ya shugabanci al'umma ya zama gwamna ya zama shugaba khalifa a shekarar hijira tana 99 hijirar mazala tana 99 ya rasu shekarar hijira tana 101 to kaga shekara biyu yana mulki amma a shekarun nan biyu da yana mulki ya shimfiɗa adalci mai yawa an ga canji a rayuwar mutane an ga alheri an ga albarka ta daɗu ta ƙaru wanda har ta sa wasu suka ce ma yana cikin khulafa'ur rashidun suka lissafa khulafa'ur rashidun suka ce guda biyar ne ana cewa imamu shafi'i ya faɗi haka ya ce al-khulafa'ur rashidun hamsa abubakar umar usman ali ce umar ibn abdulaziz cewa wato abinda yake nufi dai yana cikin wanda suka bi hanyarsu tabbatar da adalci a lokacinsa ya tabbatar da gaskiya kuma ya nuna gudun duniya an nuna gudun duniya bai nuna kwaɗayin dukiyar al'umma ba ko ya ci dukiyar al'umma ba bisa gaskiya ba shi lokacin da ya zama khalifa don mawaka maroka da aka neme su aka rasa saboda kasuwar su ba ta ci waɗanda kuma suka kewaye shi sai aka dun malamai ne malamai ne har ma wasu malaman suka ce a gurinsa suke koyo wasu daga cikin malamansa su kansu sun koyi wani abu a gurinsa kamar abdurrahman abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman da abu bakar ibn hazm daga malamansa kuma har ila yau kuma suna daga cikin waɗanda suka koyi wani abu a wajensa ce sai su ce a gurin ka muke koya saboda ganin irin yadda yake malik ibn dinar tabi'i ne da ya shahara da zuhudu gudu duniya akayi masa maganar zuhudu ya ce ai su umar abdulaziz su ne masu zuhudu ya ce domin su ne duniyar ta zo musu kuma suka watsar da ita wato ba wanda shi ba ta zo mishi ba ba za a san yana da zuhudin ba komai da shi daman baya da shi ba a gan shi da dukiyar wannan duniyar ta zo shine khalifa duk kudin da za a tara na zakka na haraji na mai da za a tara na ganima na fai'i na komai suna ƙarƙashinsa amma sai kasance a rana ɗaya a kullum abin da za a ce a gidansa bai wuce a ainihin bai wuce a kashe dirhami kwaya ɗaya ba dirhami ɗaya shi ne abinda za a ainihin ririta kowa ya samu abinci danginsa da 'yan uwansa da suka samu wani abin duniya suka tara duk ya kwaci duk a lokacinsa ya kwaci don yana daga cikin abin da ake cewa ma da a cikin gida aka sa aka yi masa sammu aka ba shi dafi saboda ganin cewa kamar ya takura mutane ya hana su rawar gaban hanzi to wannan shi ne umar ɗan abdulaziz shi ne ake misali da shi wajen adalci da gaskiya da rikon amana sai ta kun sani usman uwa uku yake cewa malam tsintuwa na yi ban samu mai ita ba sai na ji na ɓoye daga baya kuma sai aka samu mai ita ya bayyana da na je sai na tarar an sace shin ya zan yi idan ka ajiye kuma aka sace ka ajiye inda ya kamata ajiye aka sace ba komai ba zai ba ba biya ba abinda za ka yi sai shi kwanan ke tambayar cewa shi ya halatta cin naman damo da guza? guza ce ban sani ba ne guza ko kawo kusanta to damo da ya halatta ban san guzan ba gaskiya damo ya halatta an ci damo a kan kabakin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin cin abincinsa an ci amma shi bai ci ba aka tambaye shi haramun ne ya ce a ba haramun ba ne dai na ga mutane na wato kabila ta suna kyamarsa ni ma haka sai na taso haka ina kyamar cinsa ko haka ba haramun ba ne a karan kansa sai ke cewa hadisin da ke cewa duk abin da kai sai an yi maka yana da inganci da alamar daman shi ma dai wata halitta ce mai kama da abin nan guza halitta ce mai kama da damu ɗin haka nake zamani eh, sauraka in dai wato ba wani cutarwa take yi ba ta fuskar naman ta kun an ce yana sa mutum wani abu ba ba za ta ɗau hukuncin ta hukuncin da mu ɗin suke cewa hadisin da ake da ke cewa duk abin da kai sai an yi maka yana da inganci ba hadisi ba ne kamata dainu ta dano ko kamata zara'u ta hasudu ba hadisi ba ne eh, magana ce dai ta hikima kuma wasu suna cewa maktubun shi taura a rubuta ta cikin taura wanda yake cikin littafin eh, tura'ul ilmin amal na na alkhatibul bagdadi ya kawo ta daga abu darda da bata inganta ba zuwa ga abu darda amma dai cewa ake maktubun shi taura ba hadisin maza Allah ba ne tuna ce wanda ya kaɗe mutum amma bai mutu ba sai bayan sama da kwana goma shin zai yi kafara? bai wannan kaɗewar ita ce sanadiyar mutuwarsa zai yi kafara mana dama ai sabab ɗin ake duba hmm. me ya jawo ya mutu ɗin bayan kwana goma ba kaɗewar ba in ita ce sai dai wani abu ne kuma ya same shi bayan kaɗewar bayan ya warke kuma wani abu ya zo ya same shi daban amma in dai wannan sanadiyar wannan kaɗewar ce ya mutu zai kafara ba wata ya mutu nan take ba sai buhari wanda ke cewa malam idan yaro ya mutu na kan ji ana cewa allah ya kai shi makarantar annabi ibrahim a.s. ma yana son karin bayani daga hadisi ne sahihi zai cewa ba a ce makaranta ba amma dai hadisin samura ibn jundub wanda yana cikin sahih bukari da muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farki ya ganshi a da mala'iku sun sun tashe shi sun tafi da shi har suka kai shi wani cikin wani lambu ya ga wani mutum dogo da wasu yara kewaye da shi to lokacin da ya tambaya aka ce wannan annabi ibrahim ne waɗannan yaran kuma ɗayan musulmi ne da suka mutu basu balaga ba to wannan ne muke cewa makaranta annabi ibrahim sai sakon sabiu idris wanda ke cewa menene hukuncin mutumin da ke faɗa wa abokansa sarra matarsa haramun ne haramun ne mutum ya ya faɗa ya rika faɗar sirrin matarsa kamar da shi ma ya son sirrinsa matarsa ta je ta gaya ma wasu to bai halatta shi kuma ya ɗauki ta ya gaya ma wani ba wannan in ya aikata ka ya aikata haramu alhamdulillah mala Allah ya saka alkari masu raro duka-duka a nan shirin a wannan rana sai kafin mai salama dai za ku iya aiko da sakonnin ku kuma na tambayi akan lambobin wadda da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko ta adireshin imel na fasirahama a ko kuma ta shafin fatiyar rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen adini musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirya kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayin nazarin shirya da adini musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda ya samu damar zuwa domin amsa muku waɗannan tambayoyi naku sai kuma bashir idris ungwago wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana sai idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما